очень ну, хорошо. Okay, the part B of the test. Итак, а, часть вторая, контрольный. I realized it wasn't so easy with the maps you were provided with. А, я понял, что не так легко было на него ответить, учитывая качество карт распечатанных. We'll explain this together. И мы поработаем над этим вместе. And uh, for the CD, I'm going to provide all these different printouts. И для э, CD я постараюсь предоставить все эти необходимые распечатки. So I've done, I've done, for example, the world, America, Europe, То есть это будут распечатки разных регионов мира. Мир целиком, Америка, Европа и так далее. Australia, Австралия и все пересечения. So И вы сможете под, поработать над, э, ну, более тщательно подготовиться к этому вопросу. So, we have a Russian businessman. Итак, перед нами русский бизнесмен. And is достаточно родившийся в Москве, ведущий успешный бизнес. Very successful. He lives in uh, Moscow and is very successful businessman. Uh, а, дела у него идут очень хорошо, живет он в Москве. So first of all, can we see this confirmation on the astrocartography map? Прежде всего, видно ли подтверждение этой информации на астрокартографической карте? Uh, yes. What do we see in Moscow? Что мы видим в Москве? Jupiter on MC. And the crossings with the crossing with Venus. So the, cro the, the the line you've got in Moscow is Jupiter on the mid heaven and Venus on the ascendant. Линии, проходящие по Москве, для него это Юпитер на МЦ и Венера на асценденте. И мы видим, что он успешно продает одежду. Э, Венера для Венера и Юпитер очень подходящие планеты для описания этого. Now the crossings that is got with one degree of Moscow. Пересечение на широте Москвы с одноградусным орбисом у него следующее. Uh, at 55 and 5, he's got the Sun ascendant and Uranus on the IC. Солнце асцендент и Уран на ИЦ пересекаются на широте 55.05. That's probably good for trying out new ideas. Это может быть хорошее пересечение для реализации новых идей каких-то. And Nova Crossing he's got is Saturn IC and Uranus ascendant. Другое пересечение Сатурна и С и Урана на асценденте. This probably brings some kind of stability to the Jupiter line. Um, with Uranus, stability. The Saturn Uranus in combination. Is it stability? Возможно, говорит Дэвид, это приносит некоторую привносит некоторую стабильность к линии Юпитера. Because the problem with Jupiter is that people can tend to get very lazy. А, проблема обычно встречающаяся на линии Юпитера – это э, быстро человек становится ленивым. And I think with this Saturn Uranus crossing, it makes him work hard. He doesn't rest and just let everything sort itself. Я думаю, что пересечение Сатурна с Ураном э, под, не дает ему расслабляться заставляет его постоянно трудиться. Он не выпускает дело, не пускает дело на самотек, ему постоянно приходится преодолевать какие-то вызовы судьбы, может быть, некоторые задачи он решает какие-то сложные. Поэтому мне не кажется, что это пересечение для него э, негативно. Так клиент э, собирается распространить свой бизнес и на Америку. И похоже, он не может найти правильных контактов и пока что не успешен его бизнес на этом континенте. Э, если мы будем смотреть на эту картографическую карту, что бы вы сказали клиенту, подобному об Америке? So Почему, на ваш взгляд, он не успешен в Америке? No good lines there. Мы видим, по восточному побережью проходит линия Сатурна. Really а Сатурна МЦ это вовсе не хорошее указание на бизнес. Потому что он замедляет все процессы, слишком долго, много времени требуется для того, чтобы что-то произошло. And he would have many problems to overcome. Many problems to what? Uh, Many problems to solve. И у него будут много проблем, которые, которые ему придется решать для того, чтобы открыть там бизнес. Контакты в деловом мире окажутся для него очень непростыми, сложными. Если мы начнем двигаться к западу по Соединенным Штатам, следующая линия, с которой мы столкнемся, будет Нептун на асценденте и Венера на ИЦ. Now this is also not really appropriate for uh, business. И обе эти линии на самом-то деле не очень, э, совсем не хороши для бизнеса. Опасность Венеры с Нептуном в сочетании друг с другом заключается в том, что он примет неправильные деловые решения, которые будут стоить ему больших денег. Or perhaps he gets advice from people which turns out to be totally different. Или, может быть, он будет получать советы от людей, э, а результатом этих советов будет противоположное тому, к чему он стремится. Или же э, кому-то придет в голову обмануть его или как-то облапошить. So when the client said he's tried to get going in America, not had any success, you'd have to ask him which part of America has he tried. Поэтому первое, что нужно спрашивать у такого клиента, который говорит, что в Америке он попытался заняться делом и пока что не успешно, это в какой части Америки он начал разворачиваться. Now, if he was, uh, if he said he really wanted to get uh, started in America. Если он продолжает настаивать на том, что ему действительно очень нужно начать дело в Америке, the best possibility is God. А, лучшая возможность, какая, которая у него есть. Это на западном побережье. Там Луна на ИЦ. И Меркурий на десценденте. Okay, this is this is better than having Saturn and Neptune aspect. При всех в любом случае это лучше, чем Сатурн на МЦ the moon and Mercury together, this indicates uh, a lot of publicity or promotion. Луна с Меркурием вместе указывает на необходимость э, промоушена хорошего и э, э, необходимость задействования э, рекламы. But what I did see in America, which probably is uh, easy to overlook, а, что я увидел в Америке и что легко, в общем-то, заметить, это то, что в Аляске. А, у него Юпитер на МЦ проходит в орбисе Анкориджа. И Солнце на Десценденте. Okay, И даже несмотря на то, что Аляска, может быть, не очень-то вдохновляет его. Астрокартография указывает на то, что это лучшая часть Америки для этого человека. So my advice to this businessman would be to uh, take a look at Alaska. Поэтому мой совет для такого человека был бы обратить внимание на Аляску. And see what the possibilities are like и прикинуть, какие у него там возможности есть. И второй выбор – это западное побережье Америки. Он должен избегать восточного побережья и Центральной Америки, центральной части Соединенных Штатов that he was considering business in other English-speaking countries. Еще напоминал о том, что он не просьбу развернуть бизнес и в других англоговорящих странах. So first you have to see which English-speaking countries are they. Для начала нам нужно определиться, о каких странах идет речь. Well, we have Canada. У нас есть Канада. Again, with Canada is similar to United States. Но Канада очень э, похожа на Соединенные Штаты. Лучший вариант в Канаде это Ванкувер. Eastwards of Vancouver westward. к западу от Ванкувера проходит э, линия Юпитер на ИЦ. But I don't know what possibilities are in this area. А, и я не знаю, но не очень понятно, какие есть возможности деловые в этом регионе, в этом районе. So gaming Canada has not really got much possibilities. Так что с Канадой тоже на самом деле не очень-то много у него вариантов. Uh, in Canada we may look on another place as well. Какое? Между Луной и Ураном in between Uranus line and the Venus line on the latitude of Moscow. Mm-hmm. Uh, the, the crossing of Venus and Jupiter. Um, on the latitude of the crossing of Venus and Jupiter lines. Uh, which crossing is that one? Я вас правильно поняла, на пересечении Венеры с Юпитером, на широте пересечения Венеры с Юпитером? Какое это пересечение? Вот пересечение Венеры и Юпитера, вот have справедливость, to вот cross да. MC Здесь линия Нептуна уже On, далеко, on the same и до latitude, Урана не доходит. somewhere here, Единственное, там есть uh, там far from the Neptune uh, influence and from uh, without out of orb from the Uran from the Uranus influence. Somewhere here, but she doesn't know whether it's the big city or something in this region to, to start a business. Uh-huh. Jupiter and Venus. Jupiter and Venus crossing is here, and the latitude is the same. Same as Moscow. Yeah. Yeah, that could be a possibility. Да, это может быть тоже вариантом. With the help of the crossings, then we could then uh, И, и действительно, с помощью пересечения мы можем найти широты, которые, которые для него под, подходят. То есть здесь речь шла о том, что на широте пересечения э, линии Юпитера и Венеры э, в Канаде, да, здесь не обозначено никакого города, и, и за орбисом от э, Урана да, и Нептуна. You would then have to check uh, on a map of Canada exactly where. И потом нужно просто взять карту Канады и посмотреть, какие там населенные пункты и что там может происходить в этом месте. The, next English-speaking country would then be Great Britain. Следующую ан англоговорящую страну, которую мы рассматриваем, это будет Англия. What do we see in Great Britain? Что у нас в Англии? Что в Великобритании? Neptune on the MC. We have Neptune on the MC and the moon on the ascendant. Луна на асценденте и Нептун на МЦ. Not great for business. Also not really uh, very good for any kind of business. На самом-то деле это не здорово для бизнеса. What about South Africa? Как насчет Южной Африки? Мадагаскар. Мадагаскар, probably. I was thinking more South Africa. Что? А Бразилия не англоговорящая. Portuguese. Австралия хорошо. Австралия. Yes, maybe. I'm coming on to Australia now. Да, я подхожу к Австралии тоже. So, what would you say in Australia? Well, he has Pluto and Saturn, I see right there. Юпитер э, на МЦ и Солнце на асценденте. Мадагаскар, по-моему, Труа там такой есть город. I don't know if Madas- Madagascar's English speaking or not. Well, generally saying probably yes, because You- it's you a could- tourist land, you know. You could check it out. Дэвид не уверен, Мадагаскар англоговорящая м, страна или нет. French Could be. speaking, is it? Mm. Yeah. Now, Australia looks very promising. Австралия выглядит многообещающе. Очень здорово для бизнеса, когда линия Солнца МЦ проходит. This is where he can achieve uh, fame and fortune. Здесь, потому что именно на этой линии можно достичь славы и богатства. And we see in Adelaide. Uh, в Аделаиде. He's got uh, the sun on the midheaven мы видим, что по ней проходит, по этому городу проходит Солнце на МЦ, and the Jupiter is on the descendant. и Юпитер на десценденте. This one here. So It's, Oh, it's it's not not so right. easy to see on this one, Yeah. unfortunately. Okay. Uh, but like I said, the maps for the CD you will see it a lot better. So Adelaide, on the crossings for Adelaide, he has got uh, one crossing, that's the moon on the IC and sun on the descendant. М, Пересечение на широте Аделаиды – это одно, а, одно пересечение. Луна на ИЦ, Moon IC, вот, Sun и descendant. Солнце на десценденте. So this would be suitable for him. Это достаточно э, подходящее пересечение. What about Pluto? Pluto? That's Yeah. along Pluto? Плутон на яйце или нет? Pluton э, на IC is more than 8 degrees away. Это на пересечении на широте Аделаиды. Нет, там две планеты ну, только. Солнце с Луной. Шесть. Ну, What about Pluto I see? That's too far away from Вне орбиса уже. The next possibility is to look at the Jupiter descendant line Следующая возможность это посмотреть на линию Юпитер на десценденте. and we see that the Jupiter is near to Melbourne. И мы видим, что эта линия проходит неподалеку от Мельбурна. The latitude crossings for Melbourne are Moon IC and Pluto ascendant Широтное пересечение на широту Мельбурна это Vislun. Yes. Lunana ir C и Плутон на асценденте. A moon on, uh, Mars on the IC, a moon on the ascendant. А также Марс на Ице и Луна на асценденте. This is probably not so ideal for him. Может быть, это не идеальный вариант У него, кроме того, еще Меркурий на МЦ в орбисе Мельбурна. This could indicate very aggressive type of advertising or sales method. И все это вместе может означать очень агрессивный способ э, саморекламы и э, агрессивную продажу. So maybe it's best to look uh, further along on the east side of Australia. Поэтому, может быть, лучше посмотреть еще более пристально на более восточную часть Австралии. Э, к примеру, посмотреть на Кенберу. Этот город также неподалеку от линии Юпитер-Десцендент. И в орбисе Меркурий на МЦ. And he's got one crossing in Canberra Пересечении на широте Кербера одно. Луна МЦ. Пересекается с Меркурием на асценденте. Поэтому это будет гораздо лучше, чем Мельбурн. The last possibility we could look at is Sydney, where the Mercury on the midheaven is very strong. И следующая возможность, которую можно рассмотреть, это Сидней, в котором очень силен Меркурий на МЦ. And Sydney is also within all of the Jupiter descendant line. Сидней также в орбисе линии Юпитер на десценденте. and Sydney is within orb of the moon, IC, and sun descendant. This is and Adelaide. То же самое пересечение, что и в Аделаиде. Э, Луна на... Which one? Луна Солнце. Там Луна на и С, и Солнце на десценденте пересекаются на широте сильные. Поэтому, если мы рассматриваем Австралию, я бы посоветовала Аделаиду и Канберу. Сидней также неплох. Новая Зеландия. Нептун на Ице и Уран на асценденте. Это не то, что можно рекомендовать. And what he also said is that he would consider Europe. Sorry? Indonesia. Indonesia. The western part. На западе там же Сатурн найдется. With? With uh, Sun MC. Jupiter Lion and Sun yeah, MC Lion. Could be. You'd have, you'd have to check that out because you've got to make sure it's not within orbit of Mars there and the Pluto. Надо тщательно измерять, потому что нужно быть вне орбита от Марса и Плутона. Website, Если западную только совсем часть, да, рассматривать и э, фокусироваться на солнечной линии, то там очень близко линии Марса и Плутона, надо учитывать это. Uh, Просто надо тщательнее вы выверить. Теперь давайте посмотрим на Европу. Какие-нибудь возможности в Европе вы видите? Восточная Германия. Из темной. Because... Почему? Обоснуйте, почему Восточная Германия? The only line that you can really... I couldn't see the town, she said. Okay, I'll, I'll because of the Venus line. Да, правильно, потому что единственная линия, на которую можно ориентироваться в Европе, это линия Венера на асценденте. Венера проходит по Мальте. Это небольшой островок под Сицилией. Проходит по южной части Италии. Serbia, по Сербии, Hungary, Венгрии, and then you're coming into some Russian-speaking countries here. here, here. I, is that, uh, потом по Белоруссии, Belarus, is that? а потом уже идет Россия. Нет, Белоруссия. Um, I did look at uh, Budapest. Я посмотрел на Будапешт. What about Romania? Romania as well, yes. Да. Is it a real example? It's not a real example. Нет, нереально. Бизнес в Румынии это очень как-то странно звучит. <laughs> I tried to make it really realistic. Но я постарался сделать этот пример очень близким к реальности. It's almost so good you could think it's a real example. <laughs> Почти, почти реальный. So what you would then have to do with this Venus ascendant line Что потом вы будете делать с этой линией Венеры на асценденте? is look at a list of the crossings Нужно будет смотреть на перечень пересечений and try to find latitudes where, и постараться найти широту, where some positive crossings are. на которые есть положительные пересечения. For example, at 41 uh, degrees north, there are no crossings. К примеру, э, на 41 северной широте нет никаких пересечений. What is this 41 now? When there's no crossings, that's good. Если нету пересечения, это тоже хорошо на самом деле. And 41 degrees. 41 is what? Uh, Why 41? some town. Is it some city? Oh, that's 36. 40, 41 is going to be in Italy and Belgrade, somewhere in this area. 41 широта проходит по Италии и где-то неподалеку от Белграда, где-то в этой области. So what you're trying to do is avoid negative crossings. То есть мы сейчас стараемся избежать негативных пересечений. 46 degrees and 47 degrees is also no crossings. 46 градус и 47 также никаких пересечений. So you could have, for example, uh, you could have, for example, uh, just south of Budapest, Можно порекомендовать, к примеру, юг, к югу от Будапешта. Budapest is 47.30. Будапешт 47.30. 47.30. And you could probably have uh, a part of Austria, for example, Graz. Может быть, в части... It's not English speaking, it doesn't matter. No, he said Europe, he said mm -hmm. Europe. It's not English speaking, but he said Europe all, all, altogether. Часть Австрии может, можно порекомендовать, несмотря на то, что эта страна не англоговорящая, нам говорил про Европу. And when you get above 50, then you can't avoid any kind of uh, difficult crossings. Потом э, севернее уже на широте где-то 50 невозможно избежать негативных пересечений. So to recap what we found out on the astrocartography. Давайте по, э, обобщим, что мы нашли на астрокартографической карте. Мы видим подтверждение его большому успеху в Москве, потому что Юпитер и Венера задействованы. В Америке ему будет непросто. Alaska and the East Coast, the West Coast of United States is best. Аляска и западное побережье Соединенных Штатов – это лучшие места в Америке, где он может заняться делом. В Канаде это Ванкувер. И э, центр, центральная часть Канады на широте пересечения Юпитера с Венерой. В э, Великобритании лучше ему не соваться. South um, Africa, we can also really consider Madagascar, we'd have to find out which language they are there. На, в Южной Африке тоже ему нечего делать. На Мадагаскаре нам нужно выяснить, на каком языке там, какой, какой язык основной. Australia, big potential. В Австралии достаточно большой потенциал. Adelaide, в Аделаиде, Canberra. Канберре или Сиднее. Uh, New Zealand we couldn't consider. Новую Зеландию лучше не трогать. А в Европе нужно придерживаться линии Венеры на асценденте. лучший вариант это южная часть Италии, Serbia, Сербия, Hungary. Венгрия. So that's how I would have approached this uh, example. Вот как я бы подходил к этому примеру. Then obviously, when you've done that, И, разумеется, когда вы это сделали, you would then use the cyclocartography to to find the best time for him to try and expand his business. затем нужно обратиться к циклокартографии и найти наилучшее время для того, чтобы начать попытки расширения бизнеса. But maybe we'll do that uh, a test for part for the second part. Может быть, такой будет свой контрольный вопрос для второй части нашего наших занятий. Uh, Какие-нибудь вопросы по этому примеру есть? So like I say, these are, I will include for CD. Как я уже сказала, распечатки будут приложены к CD. And if you've got the solar max program, и если у вас есть э, программа Solo Maps, вы можете сделать их и сами. So that was the, the test from part one. Итак, это были вопросы к первой части нашего цикла.